بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كسلان تنبل جوعان أت عطشان سسز غضبان كزغن ملآن ضلو واحد أنا جوعان بن أتشم اثنان أأنت جوعان سن أتشمسن لا أنا عطشان هاير بن سوسوزم ثلاثة لماذا المدرس غضبان اليوم Niçin öğretmen kızgındır bugün? أربعة الكوب ملآن Kupa yani bardak doludur. El kelimatul cedidetu اللغة شهير المدينة الطائر اليوم كسلان جوعان عطشان ملآن غضبان العصفور اليوم أين المدرس؟ أرتمن نرددر هو في الفصل o sınıftadır وأين المدرس الجديد؟ جديد؟ Yeni öğretmen nerededir? Huwa indel mudiri. O müdürün yanındadır. Eyne talibul cedidu? Yeni öğrenci nerededir? Zehebe ilel mektebeti. kırtasiyeye gitti. Men zâliker raculut tavîlul al haracel min al medreseti. Şimdi okuldan çıkan şu uzun adam kimdir? Huvel mudirul cedidu. O yeni müdürdür. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذ۪ي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ Şimdi sınıftan çıkan küçük çocuk kimdir? Huwa ibnul mudiril cedidi. O yeni müdürün oğludur. Limen tilkes seyyaratul cemiletu. Kimindir şu güzel araba? Hiye lil mudiril cedidi. O yeni müdüründür. Limen hâzel kitabul kebiru. Kimindir şu büyük kitap? Ehuve lil muderrisi. O öğretmenin midir? La huve talibil cedidi. Hayır, o yeni öğrencinindir. Eynel mil'akatus sagiratu. Küçük kaşık nerededir? Hiya fil kubi. O bardaktadır. Eynel kursiyul meksuru. Kırık sandalye nerededir? Huwa hunake. O oradadır.